Maiatzak amairu gaur aste artea da eta hau berrio hon albistegia duzue berriozar ozari irratiaren albiste emankezuna ze titularrarekin ireketzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi UPNek bere egoitza egokitu nahi zuen obra litzentzia ordaindu gabe. Duela hilabete batzuk, jakin zuen UPNek berriozarren egoitza bat irekiko zuela. Pasaden astean hasi ziren lokala moldatzen, larun batean udaltzaingoa, kaleko lokalera hurbildu zen, obra lizentzia eskatu nahian UPNkoak lizentziarik ez zutela moldaketa lanak gelditu behar izan zituzten hirigintzako zinegotziak Daniel Cuesta UPNko herri batzordearen buruari jakinarazi zion lizentziaren derrigorrezkotasuna aurrekontuaren ehuneko sei komabosta horrendu barko dute lizentzia eskuratzeko guztia modu, egokian eginez gero baita egoitza irekitzarekin batera jardun lizentzia eskatuz gero egoitza martxan izango dute eta honekin UPNrena izango da berrio zarren lehen egoitza politikoa. Aurre eskolako jantokiko bekak 2008-2008 bosgarren urtetarako. Aurre eskolako jantokiko bekak eskatzeko oinarriak ia da kaleratu dituzte. Beka uriek aurre eskolako aurren gurasuei laguntzeko sortuak izanik, interes dunek jiru ubebikoitz.berriozar.es edo eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke oinarriak. 2000 eta jaietako kartel lehiak eta? 2000 eta jaiak jira proposamenak aurkezteko epea jada irekirik dago eta ekainaren seira arte irekirik jarraituko du lanak berrio zarku daletxiko hau aurkeztuko dira lehiaketaren unarriak iru ubebikoitz.berriozar.es edo eguzkiplaza.neten kontsultatu daitezke aurten bi kategoria izango dira bata amalau urte batetik berako eta bestea helduentzako. Helduen kategorian sariak eskudiruzko ordainketak izango dira bakoitza 600 eurokoa. Aurren kategorian ordea sariak herriko dendatan trukatzeko baleak izanen dira bakoitza 150 eurokoa. Eta lehiaketak utxi gabe garazi, Euskara eta Merkataritza ustartuko dituen argazkilaritza lehiaketa martzan. Euskara eta herri merkataritzaren arteko erlazioa islatuko duen argazkilanen lehiaketa atzo hasi zan. Euskararen paparatzeak izenez ezagutzen den ekimen honetan parte hartzeko argazkiak WhatsApp edo Telegram bitartez bidaligi ahalko dira zuzenki 6 bederatzi bi zazpiru 0 bi berroita 6 zenbakira. Iruñerriko eta garesko saltokietan ikusgai dauden afixia Euskaldunei argazkia atera beharko diete parte hartzaileek lehiaketari daukionean Rosa Ramos, Euskara teknikariarekin solasteko aukera izan genuen, hortxe bere esanak. Bueno, ba, Euskararen paparatziak eh, bada Euskara Merkataritza programaren barneko lehiaketa, eta herritar guztiei proposatzen diegu eh, Merkataritza eta Euskara lotzen dituen argazkiak atera, eta zei bederatzi bi zazpi 0 lau sei telefonora e, WhatsAppez edo Telegram programen bidez bidaltzea. E, maiatzaren amabetik, ogoita bostera, eta aukera izango dute ba, e, bai argazkeriko berenak eta baita parte hartzaile guztien artean egindako sosketaren bidez ari batzuk e, batzuk lortzeko. E, lehiaketaren oinarria kontsultatu daitezke udalaren web horrian. Berroita mar bat berriozartar doinuaren kontzertuarekin gozatu zuten. Berriozarko doinua musika bandak, sani sidruri ominea, zigandearekin kontzertua eman zuen herri zaharreko plazan. Guitzeko amaika aterritan, berroita bat pertsona bildu ziren doinuakoak ikusteko. Eta sokatirako informazioarekin irikiko dugu gaur kirolen atala nola joan zitzaien talde berrezartarrei jauntxara zen. Neskak <clears throat> berreunta irurogeita bost kiloko leian bigarren geratu ziren sailkapen orukurrean beraz iru puntu izanik bosgarren postua ordea sailkapen orukurrean bi puntu azkenik kadetek irugarren postua lortu zuten jauntxaratzen emaitza danak ikusteko baita txapelketari jarraipena egiteko eguzki plaza puntonet horrialdeak kontsultatu daitezke eta besterik gabe gogoraraztea aurrengo jardunaldia etxarri aranatzen joko Cuatro dela. Eguraldiaz eh, mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi. Goizean zerua oso odeitzu egongo dela dio gaurroko iragarpenak aldea. Arratxeldean odeiak gutxitu egingo dira eta partez zodeitua gelditzen joango da. Eguna, ipar segeiko aizte olbizia ebiliko da. Eta gaurro temperaturei daukionez, maksimuetan aldaketarik ez edo gutxi jaitsiko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegieri daukionez, informazio gehiago datozen orduetan berriozar irratiaren sintonian, fmko egon puntuz edo orduero interneten, eguzkiplaza.neten.